Բանակ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել։ Քաղաքացիների ընդունելիություն Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունում։ Հիշատակի միջոցառում նվիրված 2020 թվականի ռազմական գործողություններում մնացած Միքայել Հակոբյանի ծննդյան 22-րդ համյակին։ 2020 թվականի Արցախյան ազգային ազատագրական պայքարի ամնացորդ նվիրյալներից մեկը։ Ռուսական խաղապահ զորակազմը շարունակում է առաջադրված առաքելության կատարումը Արցախում։ Խորթայի միության մարշալն ու կրկնակի հերոսը Հովանես Բաղրամյանի կյանքն ու գործունեությունը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Քաղաքացիների ընդունելություն Դեկտեմբերի 3-ին Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ-մայոր Կամո Վարդանյանի մոտ տեղի ունեցել քաղաքացիների հերթական ընդունելություն։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարն ընդունել է նախապես ցուցակագրված քաղաքացիների, այդ թվում զինծառայողների ընտանիքի անդամների։ Վերջիններս նախարին են ներկայացրել իրենց ուզող հարցերը, որոնք վերաբերել է սոցիալական, կադրային, իրավական եւ այլ ոլորտներին։ Հանդիպմանը ներկա են եղել նաեւ պաշտպանական գերատեսչության առանձին ոլորտների պատասխանատուներ։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարը հանձնարարել է քննարկել իվոնոզդրությամբ սահմանված կարգով լուծում տալ քաղաքացիների կողմից բարձրացված խնդիրներին։ Միշատակի միջոցառում Նոյեմբերի 29-ի Մարտունու շրջանի Ճարտար համայնքում տեղի ունեցել հիշատակի միջոցառում նվիրված 44-օրյա ռազմական գործողությունների ընթացքում անմահացած պայստազորայիններից մեկի Միքայել Հակոբյանի ծննդյան 22-րդ համյակին։ Պատերազմի լուրն առնելով սեպտեմբերի 27-ին ինքնակամ ներկայացել է զորամաս եւ հրետանային ստորաբաժանումներից մեկի կազմում ակտիվորեն մասնակցել պաշտպանության բանակի հարավարևելյան ուղությամբ ընթացող մարտական գործողություններին։ Արցախի պետական սահմանը պաշտպանելիս ցուցաբերած անձնական խիզախության համար հանրապետության նախագահի հրամանագրով հետմահու պարգևատրվել է արիության մեդալով։ Միքայել Հակոբյանի մարդկային ու զինվորական կերպարին հանգամանալիս կանդրադառնանք բանակ հաղորդաշարի առաջիկա թողարկումներում։ զինվորներին թևոթիկունք դարձած հրամանատարը։ 2020 թվականի աշնանային պատերազմի անկախարցուկներից իր ամնացորդ նվիրյալների շնորհիվ հերոսական ու անկրկնելի նորեջեր գրեց հայոց պատմության տարեգրության մեջ։ Այդ նվիրյալներից մեկն էլ պաշտպանության բանակի մայոր Գուրգեն Դաշյանն էր։ Ծնվել է 1978 թվականի հունիսի 27-ին Մարտունու շրջանի Ճարտար համայնքում։ Ակտիվորեն մասնակցել է ինչպես 2016 թվականի ապրիլյան արճակատմանը, այնպես էլ 2020 թվականի պատերազմական գործողություններին։ Մայոր Դաշյանը ծառայության ընթացքում բազմից սեպարգեւատրվել պետական ու գերատեսչական մեդալներով, արժանացել հրամանատարության խրախուսանքներին։ Զբաղեցրել է հրամանատարական պատասխանատու պաշտոններ, իսկ 2015 թվականից եղել է հարավարևելյան ուղությամ գործող եւ մարտական հերթապահություն իրականացնող ստորաբաժանումներից մեկից պարազինության գծով հրամանատարի տեղակալը։ Մայոր Գուրգեն Դաշյանի մարդկային ու զինվորական կերպարը ներկայացնում են ծառայակից ընկերները՝ Փոգնդապետ Համբարձում Հարությունյանը եւ Արտաշ Հովանիսյանը։ Առաջին անգամ նրա հետ հանդիպելուց ես իր մեջ տեսել եմ հայրենասիրություն, սեր հայրենիքի նկատմամբ, տղամարդկություն, ընկերասիրություն։ Նա որպես սպա, որպես մեր զորամասի սպա եղել է յուրահատուկ սպաներից մեկը, ով իր պահվածքով միշտ օրինակ է հանդիսացել մեր զինվորների եւ սպաների համար։ Այդ թեմայից ինչքան որ սկսում էինք խոսալ, ինքը թեման շեղումներ սկսում ծառայությունից խոսալ, ընտանիք կազմելու մասին ոնց որ հələ որ չէր մտածում Ծառայությունում իր համար մանրուք չի եղել։ Բոլոր հարցերին շատ ուշադիր է եղել, թե անznակազմի հետ կապված, թե սպառազինության հետ կապված, ինքը լինելով սպառազինության գծով տեղակալ, բոլոր հարցերին շատ ուշադիր է եղել։ Գուրգենը մանկության ընկերս է։ Մեր գյուղացի է, ճիշտ է մի տարի փոքր է ինձանից, բայց միասին ընկերություն ենք արել։ Շատ ընկերս էր, համեստ, թե շրջապատում, թե ընտանիքում, թե կոլեկտիվում, համեստ բավասկավ, արժանի ընկեր արել։ Տենց մի խնդիր չի, չէ վերջի հարցը, վերջնական չդնի տեղ տեղը անցնի մյուս հաջորդին։ Համեստությունը ամեն մնագավառում երևում է։ Դրանից իսկ էլ իր ազնակազմը հարգում սիրում էր իրան, որպես հրամանատար, ով ընդունում էր։ Ինքը պայմանագրային գումարտակում վաշտ հրամանատար է եղել երկար տարիներ։ Բոլոր վաշտի ազնակազմը պաշտում էր իրան։ Պետքա շարունակենք մեր այս զովազների խովածը, զարգացնենք ու ավելին ինչ որ եղել է նախկինում, դրանից ավելին էլ նորից հաջողությունների հասնենք։ Thank you. 1995-1998 թվականներին պարտադիր ժամկետային ծառայության մեջ եղել պաշտպանության բանակի շարքերում, իսկ 1999 թվականից անցել է պայմանագրային ծառայության ընկերների Մանվել Դանիելյանի եւ Արմեն Սաֆարյանի խոսքերով հայտնիքը Գուրգենի համար վեր էր ամեն ինչից եւ այդ ամենը նա գործով ապացուցեց նրան սիրել են բոլոր ընկերները, նրան սիրել են հասարակությունը, ամբողջ ճարտարի հասարակությունը, որպես լավ ճարտարեցի, որպես լավ հայրենիքի նվիրված տղա, տեսանք իրար պատերազմի ընթացքում վիրավոր էր։ Ես իրեն խնդրեցի, որ հոսպիտալ մեկնի, բինտը պատատած ճակատին, նա ասեց, սրա մասին ոչ մեկը չպետք է իմանան։ Մեր տնեցի կամ որից էր մեր ընկերական շրջապատում ոչ մեկը չպետք է իմանան, որ ես վիրավոր եմ։ Նրանից հետո հոկտեմբերի 27-ին Մարտին հանդիպեցինք Ուրիանա Սարում, այնտեղ պաշտպանությունն է կազմակերպել այդ ժամանակ հակառակորդը ուժը գրետնակոծում այն մեր դիրքի վրա, որպես ընկեր ես մլխից իր վիրավոր գլխից իր սաղավարտը շպրտեց դեպի ինձ խրամատում պարտկացին սովորելու ժամանակ Գուրգենդաշյանը սովորել է լավ եւ գերազանց գնահատականներ ստացել, որը կարելի ասած այդ ժամանակ սովորելու ժամանակ ինքն ինձ ահագին օգնել է, քանի որ ես Ռուսաստանից եմ եկել եւ ինքը հայրենից ավելի Գաբրիել Գարագետ դիրապետումը այստեղ մեկ մոտիկացել է եւ նրա ընկերությունը եւ այդ գարագետությունը մեր միջև նոյեմբերի 1-ը իրան զոհվել օրը շարունակվել։ Ժամկետային ծառայությունը այն ձեւա ստացվել, որ մենք միասին ենք ծառայել 3401 զորամասում առաջի պաշտպանական շրջանը։ Այդ 3 տարի ժամկետով, որը միասին էլ նույնպես մարդկոցում ենք եղել, առաջինը եղել է 120 մմ-անոց մարդկոցում, այնուհետև իրան այդ գերազանց հրետանավոր, որպես ինքի հրետանավորը իրան տեղափոխել են գրադ մարդկոց։ Ամիջական հրամանատար Փոգնդապետ Հայրումյանի խոսքով մայոր Դաշյանը պատերազմի առաջին օրից է ցուցաբերել ազնական արիություն ու խիզախություն։ Նա մասնակցել է ջրականի եւ վարանդայի պաշտպանական մարտերին։ Վարանդայի պաշտպանության ժամանակ մայոր Դաշյանը կարողացել է ճշգրիտ ղեկավարել ազնակազմը ու զգալի կորուստներ պատճառել ճշնամուն։ 2019 թվականի հոկտեմբերին նշանակվելով երկրորդ պաշտպանակաշրջանի հրամանատար առաջին իսկ օրվանից մայոր Դաշյանը աշկ ընկավ իր բարեխիղճ ծառայությամբ ու կարողացավ կար ժամկետում կարողացավ իրեն դրսևորել այն սպան, որը որ արդեն հետագայում դարավ մնացած զինծառայողների համար որպես ուղեցույց բարեխիղճ ծառայության հաշվին, իր գործին նվիրվածության հաշվին Արոյայում մայոր Դաշյանը լինելով սպառազինության գծով մարտակի հրաման հրամանատարի տեղակալ մշտապես աշխատում էր իր հիմնական ծառայության ուղղություններում, ասինքն իրավիճակից ելնելով, առօրյայի խնդիրներից ելնելով մշտապես կարողանում էր գումարտակի սպառազինությունը պահել մշտական մարտին իրարման պատրաստ վիճակում։ Իր աշխատանքը նաև երևում էր մարտական հերթապահության իրականացման ժամանակ մշտապես ապահովում էր սպառազինության կապի միջոցների սարքին վիճակի, գումարտակի արկա սպառազինության խնամքի ինչպես նաև համալարման ժամանակին լարացնում էր ծախսված զինամթերքը, ժամանակին վերացնում էր անսարքինությունները։ Եվ այդպես կարողանալով ապահովել գումարտակի ողջ սպառազինության պատրաստ վիճակը։ Դիրքերում հաճախակի խոսում էին տարբեր հարցերով, նաև բարբերաբար հիշեցնում կամ չգիտեմ, sense ուղղություն են ցույց տալիս, որ սպան պետք է ունենա ընտանիք, ամուր կայուն ընտանիք, բայց նա միշտ պատասխանում էր հրամանատար դեր ժամանակը չի։ Այնքան էր հակեցված, այնքան էր խորացված զինվոր քաղաքական ծառայության մեջ, որ անգամ նա չփորձեց մտածել իր անձնական կյանքը դասավորելուն, բայց կարծում եմ, եթե չներած պատերազմը կպլանավորեր ու հաստատ կունենար հային արժանի հային վայել ընտանիք։ Պատերազմական գործողությունները վերսկսելու ընթացքում նա եղավ այն հրամանատարը կոնկրետ իմ համար, որ դարավ իմ համար վստահելի սպա, միանշանակ խնդիր առաջադրելուց ուսումնասիրում էինք սպայի յուրահատուկ արժանինքները, ունակ է արդյոք այդ խնդիրը կատարելուն թե ոչ, որից հետո հետո առաջադրում էր խնդիրներ։ Մայրդաշյանի կատարած խրանքը հատկապես Դալհարդա տեղամասում, երբ նա ազնական խիզախությամբ իր նվիրվածությամբ սիրելով զինվորին, լինելով իր պաշտոնին արժանի հրամանատար կարողացավ օգնել գումարտակի հրամանատարին հետագա որոշում կայացնելու։ Վիրավորների զոհերին այդ հրետանու կրակի տակ հանեց մարտի դաշտից։ Անկամ վիրավոր լինելով նա չլքեց մարտի դաշտ։ Հրամանատարությունը փորձում էր հանել ուղարկել զինվորական հոսպիտալներ հետագա բուժման, բայց ոչ, նա ստացավ առաջին բուժօգնությունը հենց օրամասում եւ շարունակեց իր մարտական գործողությունները տարբեր ուղություններով։ Եվ իզուր չէ, որ Մայոր Դաշյանը զոհվեց, նա հատակվեց հենց երկրորդ պաշտպանական շրջանի հրամանատարական, այսպես կոչված կամար տեղամասի պաշտպանության մարտում։ Լինելով զինվորական, պետք է ուղեցույց ունենանք այ մեր նման բարեխիղճ սպաները, այն հրամանատարները, ովքեր տեր եղան իրենց գործին, ովքեր կարողացան միջևերջ կատարել իրենց պարտքը հայրենիքի նկատմամբ։ Դա հենց բարեր չեն, մարդիկ հրամանատարները եւ ժամկետային կազմը կարողացան տերը լինելով իրենց գործին միջևերջ կատարել պարտքը հայրենիքի նկատմամբ։ Thank you Գուրգենն ամբողջ կյանքը նվիրեց հայրենի կինոընկերներին, ցույց տալով որ կյանքը լիաթոք, բայց արժանապատվությամբ ապրելու համար է։ Նույնիսկ գլխից վիրավորում ստացած շարունակել է հետ մղել ճշնամու հրոսակախմբին, հրաժարվելով հոսպիտալ տեղափոխվելուց։ Լսենք հորը Վլադիկ Դաշյանին եւ ազգակից Գառնիկայի Դինյանին։ Դի մաչկա վար գուրգույն ընտնում մեր յուղո այս արա հիմիկե էտես մաչկա վար իրա հանդի մի ծորտ խոսոսը շատ լավ շատ ադեվը շիտա ալե գուրգենը ասում շում դե ները երեխաները լոխ հավասար ընտունող է համար բայց գուրգենը ուրիշ տխանն դե ասում պսակ վիլի մատավանիմ խպսակում սախարի ես էլ 70 տարեկանում է մի մի թորը ես տեսնամ ես էլ իրան էտենց եմ բացատրում արա պսակի գոնիա մի թոր տեսնա որտու պսակվես մնացածն է կպսակվի որ վիրավորվել է գլխից էլ վիրավորվել ոտնել բեն արած էր շորտոված կորած է եղել Մի անգամ են ես այնտեղ նստած մեքենայից իջնում եմ այս կողմից։ Ասում եմ, «Էսեմ լավ, էսեմ լավ, մի վախեցի»։ Պետք է շարունակենք ապրենք։ Ես մի դեվաս ալամ, ես խոխոխա զոհվալա, բայց ես հպարտը մը իմ խոսանավորի ձևի տղավն։ Ես հատե մի այդ ասեմ, անպայման պիտի ապրենք, գոյատևենք իգնել, հələ եթե պետք է կռվանենք նոր հետ վերցնենք մեր ողերը։ Ցանկանում խաղաղությունն է, հիշքան երադասարդություն կա փսակվի, խոխը կունենան, ինքն է շատ խոխը, թե մինի էկոնը չինի։ Մեր Արցախ աշխարհը զարգացնին է։ Ինքը ինքան մաքրոր, ինքան ընկերասեր, բարեկամասեր։ Երևի ես Երանի եմ մարդու որ կունենա այդ ձևի ախպեր, ոնց որ գողոնը։ Պատերազմի ընթացքում Գուրգեն Դաշյանը ապացուցեց, որ իսկական առաջնորդը լինում է իր նման, թե ոթիկունք զինվորին, ուժի եւ հավատի անսպառ աղբյուր, Նա իր զինվորներին մենակ չթողեց եւ իր բաժին արդար պայքարը մղեց ուզովես նոյեմբերի 1-ին Տշնամու դիպուկը հարի կարակոցից։ Լսենք ուսուցչուհուն Գալինա Մուսայելյանին եւ ազգակից Ալիկ Դաշյանին։ Գուրգենը դպրոցեր հաճախում կոկիկ հակնված խելոք ուշի աշակերտ է։ Գուրգենի մայրը 5 արուզավակ է ծնել ու դաստիարակել՝ մի ամբողջ բանակ։ Այս ընտանիքում ծնվել են 5 զավակներ, որոնք այսօրվա այս խաղությանը իրենց մասնակցությունը եւ իրենց մեծ ներդրումը ունեն։ Ցավոք սրտի այսօր մեր հերոս Գուրգենը զոհվեց հանուն մեր ազգի, հանուն մեր ապագայի, հանուն մեր հույսը հավատի, ինչու՞ չէ հանուն մեր անկախության։ Գուրգեն Դաշյանը կերպարը յուրահատուկ էր իր բարոյական եւ հոգեվոր նկարագրով։ Չափազանց բարի, համեստ, ամփերատար ու ներողամիտ, բնությունը շռայլ էր նրա նկատմամբ, բախտը ժլատ, ապրես կարճ բայց բովանդակալից կյանքով, որովհետև նա գիտակցաբար զոհվեց ապարգևելով այսօրվա այս խաղությունը, այսօրվա այս մեր հայրենիքի բրկության համար։ Ասում են մահը անմահության նախերգանքն է։ Մենք պետք է ոչ միայն հիշենք մեր հերոսներին, մեր բուրգենին, այլ հարկ եղած դեպքում փորձենք նրա կիսատ թողածը մեկ նրա ընկերների միջոցով ձեռք բերենք։ Ուղղակի պետք է լինենք միասնական, միմյանց սիրող, Thank you. Արցախի հանրապետության պետական սահմանը պաշտպանելի ցուցաբերած բացառիկ հաջության ու արիության համար նախագահի հրամանագրով Գուրգեն Դաշյանը հետ մահու պարգևատրվել է մարտական խաչ առաջին աստիճանի իշխանանշանով։ Փառք ու պատիվ հայրենիքի բոլոր նվիրյալներին։ Ռուսական խաղապահների առաքելությունը շարունակվում է։ Ալանայի մարտական պարապմունքի շրջանակում ռուս խաղապահները վարժանք են անցկացրել։ Երևակայական հակառակորդի հնարավոր խախտումները կանխելու եւ Լեռնային Ղարաբաղի Շուշիի շրջանում դիտակետում ամտանգությունն ապահովելու նպատակով։ Այս մասին հայտնում է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Վեց ուսումնական տեղամասերում նախազգուշական ազդանշան ստանալուց հետո խաղապահները մարտավարական հնարքներ եւ գործողություններ են մշակել տեղակայման վայրից հեռանալից։ B-82000 հրափոխադրիչի Բեռնում պայմանական ներխուժողի արգելափակում եւ մանևրում մինչև նշված գիծը, օգտագործելով ռելիեֆի թաքնված ցալքերը, պայմանական վիրավորված զինծառայողներին առաջին բուժօգնության ցուցաբերում, ինչպես նաեւ խաղապահների կողմից խախտումների եւ դիրքի վրա հնարավոր հարձակման կախման գործողություններ, իմիտացիոն միջոցների կիրառմամբ։ Դիրքի ազնագազմի հետ օրուգիշեր բարբերաբար մարտական պատրաստության մարզումներ են անցկացվում։ Մշակվում են տարբեր դերացականներ, որոնք ապագայում թույլ են տալիս ազնագազմին հմտորեն գործել ցանկացած ոչ ստանդարտ իրավիճակների դեպքում։ Մարտական պատրաստության պարապմունքներ անցկացնելիս մոտակա բնակավայրերի բնակիչները մեզ վերաբերում են վստահությամբ եւ ըմբռնումով։ Վարժանքներ կազմակերպելիս խնդիրներ եւ հարցեր չեն առաջանում, ասել է ռուսական խաղապահ զորախմբի ներկայացուցիչ Դմիտրի Լիչկինը։ Պարապմունքն ավարտել է զինծառայողների պրակտիկ գործողություններով եւ դիտակետի մարտական պատրաստության պահպանման առաջադրանքների մշակման համալիրի պարապմունքով։ լեգենդար զորահրամանատարը։ Հովանես Քրիստափորի Բարեմյանը ծնվել է 1897 թվականի դեկտեմբերի 2-ին Գանձակում, հայ երկաթուղային բամուրի ընտանիքում։ 1915 թվականին Հովանես Բաղրամյանը դեռ 17 տարեկան էր, երբ կամավոր ընդգրկվեց Ռուսաստանի բանակում, երկրորդ Կովկասյան սահմանային գնդում։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի մեծ մասը նա կռվեց Կովկասյան ճակատում, Օսմանյան կայսրության դեմ։ 1923 թվականին Բաղրամյանը նշանակվել է հայկական դիվիզիայի հետիլազորային գնդի հրամանատար։ Անդրկովկասյան ռազմական օկրուգի հրամանատարությունը 1931 թվականին նրան ուղարկում է Մոսկվա։ Ֆրունզեի անվան ռազմական ակադեմիայում սովորելու, ապա ուսումը շարունակում է Կարմիր բանակի գլխավոր շտաբի ակադեմիայում, որն ավարտելուց հետո մինչև 1940 թվականի կեսերը դասավանդում է նույն ակադեմիայում։ Նացիստական Գերմանիայի ԽՍՀՄ ներխուժելուց հետո 1941 թվականի հունիսին նշանակում է շտաբի պետի տեղակալ հարավարեմտյան ռազմաճակատում։ Մասնակցել է մեծ տանկային ճակատամարտերին Ուկրաինայի արևմուտքում, Կիևի պաշտպանության ճակատամարտին։ Ապա Բարամյանը նշանակվեց մարշալ Սեմեն Տիմոշենկոյի շտաբի պետ եւ մարտնչեց Ռոստոյի մոտ, ինչպես նաեւ մասնակցեց հաջողակ Խարկովյան հակահարձակմանը 1942 թվականին։ 1943 թվականի նոյեմբերին Բարամյանը գեներալ գնդապետի կոչմով նշանակվեց առաջին մերձբալթյան ռազմաճակատի հրամանատար եւ մասնակցեց 1944 թվականի խորհրդային մեծ հարձակմանը Բելարուսում եւ Լիտվայում։ Նրա բանակները ճեղքեցին Հասան Բալթիկցով եւ շրջապատեցին 30 գերմանական դիվիզիաներ Լատվիայում։ Այս ռազմական սխրագործության համար Բաղրամյանն արժանացավ սովետական միության հերոսի կոչման։ 1945 թվականի սկզբին նրա բանակը մասնակցեց Արևելյան Պրուսիայի գրավմանը։ Բաղրամյանն էր ղեկավարում Քյունիգսբերգի գրավման օպերացիան։ 1945 թվականին ստիպեց Մերձբալտիկայում շրջափակված գերմանական հզոր զորախմբավորմանը անցնել։ Պատերազմից հետո նա մնաց Բալթյան ռազմական օկրուգի հրամանատար։ 1954 թվականին նշանակվեց Պաշտպանության նախարարության գլխավոր տեսուչ։ 1955 հա թվականին նշանակվեց ԽՍՀՄ Պաշտպանության փոխնախարար եւ ստացավ Խորհրդային միության մարշալի կոչում։ Նա նաեւ ԽՍՀՄ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ռազմական ակադեմիայի պետն էր եւ ԽՍՀՄ ռեզերվային ուժերի հրամանատարը։ Զորացրվեց 1968 հա թվականին։ ԽՍՀՄ կրկնակի հերոսը ապարգևատրվել է նաև Լենինի հոկտեմբերյան հեղափոխության շքանշաններով, Կարմիր դրոշի 3 շքանշանով, Սվորովի 2 շքանշանով եւ Կուտուզովի շքանշանով։ Մահացել է 1982 թվականի սեպտեմբերի 21-ին։ Շարքային զինվոր եւ կրծեր սպա, դասակի հեծյալ, էսկադրոնի եւ գնդի հրամանատար, դիվիզիայի շտաբի պետ, հրամանատար, օկրուգի ռազմաճակատի շտաբի օպերատիվ վարչության ապա շտաբի պետ, բանակի հրամանատար եւ ռազմաճակատի հրամանատար ռազմական արվեստի խորիմացությամբ կազմակերպական մեծ ընդունակություններով ռազմաքաղաքական իրադրությունների խորաթափանց ճշգրիտ գնահատումով ռազմավարական ճիշտ որոշումներ առաջադրելով եւ դրանց վճռական հետեւողական իրագործումով Բաղրամյանը առաջնակարգ տեղ գրավեց մեծ հայրենականի ականավոր զորավարների փայլուն համաստեղության մեջ նրա անունը դրոշմեց խորթային ժողովրդի պատմական հաղթանակը կերտողների շարքում հարուստ է նաեւ զորահրամանատարի գրական ժառանգությունը